Duene baina loitzuneko kantonamenduan, lau egidira bidarte ziburu getaria eta biztandena. Duene baina loitzune, kasik ugoita bat mila biztan lehordezkatzen ditu kantonamendu horrek. Gaur egongo kontseilariak bidarteko, hauzapezale Nik Emanuel Altzuri, Filip Juzanek utzi lekua hartu zuen 2018an osagarri arazuen gatik, eta ziburuko eskuineko haute txadan Isabel Duberpie gorostidi. Ez du bere burua berriz aurkestuko zuten Isabel Dubarbie gorostidik. Duela sei urte sortzi bikote aurkeztu ziren bozauetara, aurten hiru bikote besterik ez. Departamentuko gehiengoa ordezkatuko duen bikotea lehenik, Emanuel Alzuri, bitarteko hau bera gaurko lekuan, aldiz bikote berri batekin Patricia Arribas Olano izango du, duen emanela gazteria eta eskuntzarako asuanta, Ingurumena eta gajaioa hobetzea, ukango dutela helburu ejan digu Emanuel Altzurik. Lana initz eskaz da oino, etxe bizitzaren gaian, bainan ingurumenean ere, gure kantoramendua zuragarria da, badakigu. Alta gajaio arazoa handiak ditugu, eta departamendua aktore nagusia da, bizikleta bideak eta velodizea garatzeko misio du, gure lau erriak lotzen dituen proiektua da. Azpiegitura edehak egin ditugu bidartean eta partez doni banelu eta getariara heldu gira orain. Burdin bidearen gainean, zubi bat ere pausatzikotan gira, heldu diren asteetan parlamentia hauzuan. Indar jaundiak egiten ditugu eta gure engaiamendua eta gure kantoramenduaren koherentzia argitan emaiten du horrek. Tuzta, za montre du ordezkarietan, beste bi auzapez Jean-François Irigoyen, Doni Manela Itzuneko hauzapesa, eta Marie-Pierre Burkazu, getariakoa. Eatxe bai ezkerreko zerrendan leire lajaza ziburuko hauzapez ordea eta peio etxe berri entxart du nimanela itzuneko autetxia aurkesten dira. EHBaiko baiko abertzaleak euneko berroita sei egin zuten duela sei urte kantuan amenduko bigarren itzulietan. Berbikotea izanen da autagai aurten. Entzuten dugu leire lajaza. Guk bi uh, puntu importante defendatu nahiko ditugu, izango da be uh, logika sozial bat eta etxe bizitzari lotua dena, eh, zenta etxe bizitza soziala departamentuko kompetentzia bat da, eta etxe bizitzak arazo handi bat eh, ezagutzen du gure kantonamenduan, eh? aski da ikustea zelako presioetan saltzen diren etxeak gaur egun, eh, alternatibak sortu beharko dira departamentu mailan, eh, espero dugu emaitza ona egitea, gaurko panorama ez da bat ere urteko panorama bezalakoa, dura urte sortzi zerrenda baitziren, sortzi hauta gaitza, aurten irugira eta gugira ezkerreko zerrenda bakarra. Horan, nahi duguna da bertako eh, jendea mobilizatu, jendeak parteak dezala haute eskunda huetan, importantea baita, gure parean uh, eh, egen zerrenda eh, baitugu eta eleg, behiak eskundakak. Eta ehatxe baien ordezkoetan alatz elkano eta ojan Paz izango dira. Hirugarren eta azken bikotea eskuin mutuja hemen ere uh, hautagaiak uh, aurkezten ditu Gil Ustex eta Virgini Hot dola sei urte bosten ehuneko amairua bildu zuen Rassemblement Nazionalak Doni Banela kantona menduan.